Oh mein Gott, halt doch mal die Fresse, ey. Jo, Eko. Ja, ja, okay, sag ich den Leuten. Leute, das war gerade der Eko und der sagt, das Album kommt raus, ja? Also haltet die Fresse. Halt die Fresse! Oh, oh. Seid fest, Junge! Ey, sag mal ehrlich, Jungs, damit habt ihr nicht gerechnet. Äh, äh, ich meine, damals habt ihr mich belächelt. Dass dieses Album kommt, hat keiner geglaubt. Nein, denn diesem Zauber hat keiner vertraut. Du lieber Gott, verleihe mir Flügel und lasse mich fliegen. Türkisch Airlines, als hätte ich diesen Text auf Pappe geschrieben. Wenn ihr wüsstet, was in diesem Kopf geschah. Wie die Leute, die offenbar hoffen, dass ein Album kommt und zerbombt wie Hiroshima. Ey, ich werde die Wodkaflasche essen, das ist mein Schwanz. Deine Tochter darf sich setzen und sollte einer von euch pissern noch einmal einen Drohnen äußern, wird er aufgehandelt, so wie ein Kronleuchter. Ach was? Und Doch schau mal Kumpel, dein abgepackter AIDS-Look ist out, reit fest Ich halt die Patrone in den Händen und habe schweren Stoff wie Atomphysikstudenten Und ich frage, wer die Bombe überlebt Mit einem Album, das ich gewaschen hab wie Brüder vom Gebet Deutsche Rapper machen es sich auf dem Scheißhaus bequem Dieses Album ist wird kommen und zwar 2010 Dieses Album, es kommt raus Auch wenn ihr nicht an geglaubt habt meine Fresse nicht so auf. Denn diese Pisser mach ich auch platt. Egal ob ihr es wollt oder nicht, ich will Gold und ich krieg's. Dieses Album das kommt endlich raus. Ich ging alleine durch die Scherben, krieg ich eine bis ich sterbe. Komm an deinem Merchandise-Stand und ficke dein Gewerbe. Töten ist Instinkt. Viertel wird dein Leben in der Regel von den Größeren bestimmt. Denn der 90 merkte ich, ich bin zu Größeren bestimmt. Und bei so einem Pimmel gibst du dir einen Größeren bestimmt. Wenn du wissen willst, wie dieser Arsch, sorry, ich streck die Zunge raus und gute Appetit. Ey. Lang war ich los, so wie Jack Shepard und widme hier mit diesem Track allen gottlosen Backpackern. Ich komme in Peter, Bäume, Weiber, meine Gegner werden scheitern und können sich nirgends sehen lassen das wär's heute noch im Zug. Denn deine Tracks sind deep, die arme Leute vom Beruf. Es ist 2010, keiner fickt mit dem Summer, doch bis dahin heißt es für euch bis ab und Dieses Album, es kommt raus. Hey, oh, hey, oh. Auch wenn ihr nicht an mir geglaubt habt. Hey, oh. hey, oh, und keiner hält mich auf. Hey, oh, hey, oh. Von NRW bis in die Hauptstadt. Hey, oh. Wer seine Fresse nicht so auf. Hey, oh, hey, oh. Denn diese Pisser machen Schaufler. Hey, oh. Egal ob ihr es wollt oder befreit wirst. Das Album kommt endlich raus. Agro TV, halt, halt die